dushimikira ku barundi baba ku mugabane wa amerika dufatira ku bamaze kuja hamwe bakitaho iterambere ry'intara yabo turaraba imigambi baba bamaze kurangura ibyo bifuza gukora intambamyi n'igikenewe kugira ngo babangukigwe muri iyo nzira yo guteza imbere igihugu cy'u Burundi igihugu batayemo uruzogi sangwa muri sanze kuri radio isanganiro kugira rero ngo tuvuge neza ibijanye n'uruhara rw'abo barundi baba ku mugabane wa buraya mu bijyanye n'iterambere Burundi ku murongo wa telefone turi kumwe na dr paul niyunge ko n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abarundi baba muri amerika ndabaramukije n'igishika n'urukundo rwinshi nkaba ndamukije cyane rwose eh, abanyarumonge hmm. mu gihugu n'aho bari hose mu mahanga urakoze dutanguye tuvuga ego uri umunyamabanga ukaba n'umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abarundi baba muri amerika muvuka mu ntara ya rumonge eh, ntango yemvuga ati iryo shyirahamwe ryitwa rumonge province diaspora ni mu congereza ngira wowe bivuga neza ku oya mu by'ukuri uko nyine bivugwa eh, ni rumonge province diaspora mhm. eh, akaba ari ishyirahamwe ry'imvukira za rumonge ziba mu mahanga ni uvuga nk'inyamukira z'abanyarwanda baba mu mahanga mm. iri shyirahamwe ryatanguye ryari eh, iri shyirahamwe ryatanguye mu kwezi eh, k'icyenda k'umwaka uheze rimaze amezi ashika nk'indwi riracyari rishasha cyane rishasha eh, none nk'ubu urabye abo abari muri ryo ni ukuvuga rirahuza abarundi bose bari muri amerika Eh, mu bisanzwe iri shyirahamwe rihuza iri shyirahamwe rihuza abanyarumonge mhm. basanzwe baba muri amerika mugabo n'aba amwe ku yindi migabane y'isi mhm. eh, niryo ribahuza mhm. abarundi bose baba muri amerika bahurira mu yandi mashyirahamwe eh, murakoze ariko mwebwe urumva ni ukuvuga abo bavuka mu ntara ya rumonge iryo rirabahuza mwese ego cyane iri rya rumonge province diaspora abanyarwunge bose baba abari muri amerika cyangwa aba mu bindi bihugu rirabahuza bose turafise mhm. ndetse n'urubuga duhurira ko kugira ngo duhanahane ibyiyumviro nk'ubu mwogereranya murazi uko mungana eh, eh, uko tungana eh, ubu turamaze gushyira nk'abantu barenga ijana na mirongo umunani mhm. hafi baba amajana abiri mhm. kuko tumaze dutanguye atari kera cyane twatanga atari kera cyane yego turi tuvuga rero mu kiganiro eh, uruhara rwamwege muri mu makungu hanze y'igihugu mu iterambere ry'igihugu canyu c'amavukiro mwafashe iyo ntumbero kubera iki ifatanye no guteza imbere Burundi kumbure hari ico mumaze gukora eh murakoze kumbaza iki kibazo mm. eh mu kirundi baravuze bati amazi arashuha ntibagire bumbeho mm. kandi burya ngo eh uba utazi iyo ava ntamenya n'iyo yaje mhm. eh, hariho akantu k'akabazo nkunda kubaza urwaruka aho mperereye mm. nkabaza ntimbe burya uteye igikire hejuru ukirunuga imbere mhm. kigwa kimeze gute mm. benshi bati bamwe bati kigwa kigaramye abandi kigwa cubamye byinshi n'ibindi n'ibindi hanyuma rero umugabo yishyura abashaka kuronka mm. ngo bamenye yuko igikero witereye imbere mhm. iyo kiguye hasi kigwa kirabe inyuma no kuvuga kigwa kiraba iyo mwe rero mugwa eh, muraba mu burundi mhm. ndashaka kuvuga yuko mhm. eh, nk'abanyarumonge agatima ko gukunda aho twavukiye twarakagumanye n'aho turi kure y'aho twavukiye agatima ko gukunda uburundi bwatubyaye twarakagumanye kuko Eh, nibwo bwatureze niyo mpetso yacu rero eh, twaragiye hamwe turagira tuti ni byiza yuko eh, twakwicara hamwe mhm. tukamenya ingorane zihanze intara yacu tukamenya n'ingorane zihanze igihugu cyane cyane mu bijyanye n'iterambere mm. none hanyuma rero ku e, dr paul yego muti muramenya ingorane zihanze intara yanyu mbega ni igiki mumaze gukora twogira tuti dufatire ko tubone ko iryo shyirahamwe ryanyu ryatanguye kujya ku kivi kugira ngo muteze imbere iyo ntara yanyu eh, murakoze cyane hari igikorwa tumaze gukora nuvuga yuko kigaragara turama twaragiye hamwe turegerana turaraba yuko turabona yuko eh, nko mu gisata kijanye n'uburezi eh, harimo ingorane zitari nke n'umwimbu twavuga ko udashimishije nk'uko tubyifuza mhm. hanyuma rero dushobora hamwe turegeranya uburyo eh, kugira ngo dushobore gushyigikira icyo gisata kijyanye n'indero n'ubumenyi eh, turaheza rero mhm. turegeranya uburyo bw'amafaranga mhm. ndetse ayo mafaranga yamaze gushyira kuri konte eh, bazoyakura ko kugira ngo bashobore gukora ibikorwa bizaba bijyanye no gushyigikira igikorwa cy'uburezi aho tugeze ubu turacabandanya tumaze gushyika nko ku miliyoni zishyika Eh, zaba cumi na zine mm. eh, mwaravuganye n'abarongoye intara eh, cyane cyane n'abakurikiranira hafi indero murabona muti mu rumonge mu ndero hari ikibazo kimeze uko yego cyane twaronse ibakwe yo mhm. gushobora kuganira ubwa mbere na buramatari arongoye intara ya rumonge mhm. uyu rongozi twarashoboye kuvugana nk'inshuro nuvuga zitatu mhm. eh, hanyuma twarashoboye kandi kuronka niba kujya kuvugana eh, n'uwurongoye igisata cy'indero mu ya rumunge mm. eh, ari kumwe n'umuhanuzi wa amatari ajejwe intwaro n'ubutunzi mhm. twarashoboye rero kugira ibiganiro tuganira dushyira hamwe twumvikana baratubwiye uko bashoboye ido n'ido ry'ingene ikibazo cy'indero cyifashe mu rumonge mhm. eh, n'ingene na cyane cyane eh, aho hababaye gusumba ahandi eh, muri icyo gisata cindero mm. twashoboye no kuganira n'abandi bantu batari bake b'abanyarumonge hirya no hino nabo baratubwira uko iby'indero byifashe mu rumonge none muri make kumbure nko mu gisata c'indero muri ko murashimikira ko muri bino bihe urasanga abanyeshure mu ishure ni benshi ugasanga hari ubukene bw'intebe mbega ico coba kirimo mu byo muri ko murafasha kugira ngo abana bige bicaye neza eh, mu bisanzwe imbere y'uko eh, tuganira eh, ingene twofasha nk'uko nabivuze eh, twarashoboye guca hirya no hino ibibazo bitandukanye bihanze icyo gisata cy'indero eh, icyo eh, abarongoye igisata cy'indero batubwiye cyane cyane mhm. cyabaye ikibazo cy'ibitabo mhm. kubera umwimbo hanini hoboneka ibitabo mhm. cyane cyane ibitabo by'igifaransa n'iby'ikirundi mu mashuri y'intango niho bashikirije ko hababaye cyane mhm. ikibazo eh, cy'intebe ikibazo cy'ibirasi mhm. eh, nacyo baragishikirije ariko eh, ni ikibazo tuzobana tuganira ko kugira ngo turonke neza neza idonedo y'ingene cyifashe hanyuma tugume tuganira hagati yacu turabe icyo dushobora kuzogikorako ariko ahanini ubu icyo turi ko turihutira ni uko abanyeshuri bashobora kuronka ibitabo Eh, bakoresha n'ubundi udashobora kubikwiza byose mugabo buri biboneka ko harimo akarusho mhm. ego imbere y'uko tubandanya dr paul eh, nibyo turaza gushimika gato mbega mushaka kuzokorera cyane cyane muri icyo gisata cy'indero gusa eh, murakoze cyane icyatumye dukorana tugaje hamwe nk'imvukira z'abanyarumonge mhm. twabonye yuko eh, ibibazo bihanze intara eh, ntabwo ari ikibazo cy'indero cyonyine mm-hmm. hariho eh, ibibazo by'ubukene hari ibibazo bijyanye n'imibereho n'imibano mm-hmm. nk'ubu hariho ikibazo cy'abantu batewe n'amazi nk'abantu nikora ubu usanga bari mu kangaratete n'icyo turi ko turagikurikirana abatewe eh, n'umwuzurira ahanini uh-huh. eh, icyatumye tujya hamwe kwari kugira ngo uh-huh. turabe ingene tugira uruhara mu iterambere muri rusange uh-huh. eh, hariho nk'ikibazo kijyanye no gufasha cyangwa no gushyigikira abantu bariko baragerageza bagira utwigoro two kurwanya ubukene aho tuzohakorera cyane mu bijyanye n'ibikorwa by'ubugwizatunga ibyo bikorwa rero bikazoba bizofasha kugira ngo eh, muri rumonge eh, abantu bashobore kuronka ubuzi mm-hmm. eh, mu rumonge abafise abimbura ibintu bitandukanye mm. turazi yuko ari intara ya kama ifise amikoro kama menshi y'ubwoko bwinshi mm-hmm. abantu bagashobora kuronka aho bashorera ibyimburwa byabo mm. icyo gisata zogikorera ko cyane rwose mm. hanyuma nk'uko nabivuze Eh, ibyo bizadufasha natwe ubwacu kugira ngo dushobore kuronka ubushobozi eh, nuvuga eh, bunini gusumba mhm. kuko burya ngo haba umuntu atanga icyo afise mhm. ni byiza ko tugira ubushobozi bwo gufasha bwaba burenga ibyo dufise uyu munsi kugira ngo dushobore gufasha neza mhm. Ego, nsubire nibutse abari mu makungu kino kiganiro karadiridimba ni muri mu makungu cagenewe kugira ngo mutange intererano mu guteza imbere igihugu canyu c'amavukiro igihugu c'u Burundi inimero muza gucako rero eh, ni itandatu nimwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi eh, niyo nimero ifise WhatsApp niho mutwakura kugira ngo muheze mutange intererano yanyu turi ko turavuga uruhara rw'abarundi bari ku mugabane wa buraya mu guteza imbere igihugu cy'u Burundi ariko abo twashimikiye ko cyane n'abavuka mu ntara ya rumonge bamaze guhaguruka kugira ngo bateze imbere intara yabo ishyirahamwe gitwa rumonge province diaspora ni mu rurimi rw'icyongereza uwo turi kumwe ku murongo ni umunyamabanga akaba n'umuvugizi w'iryo shirahamwe dr paul niyunge ko muhinga bw'ibyuma muze muraturabira rero abaza kwakura kugira ngo nabo tubahe umurongo baheze batange intererano ego dr paul rero paul niyunge ko urashimitse uti rero mwebwe mwarahagurutse kugira ngo muheze mutere imbere muteze imbere intara yanyu intara ya rumonge mbega mu guhaguruka nk'uko muri mu ntara imwe Eh, hari akarorero mwabonye cyangwa mugomba gutanga akarorero ku bandi bavuka mu zindi ntara eh, murakoze cyane mhm. murazi yuko eh, murakoze cyane ni ukuvuga iyo abantu bemerewe guhaguruka mm. biva kuri byinshi mhm. nk'uko bivuze hari intara zitari nke usanga bafise ibyo baranguye bitari bike mhm. turaganira n'abantu bava mu zindi ntara Eh, naho haruguru yacu gatonye eh, mu ntara ya bururi mhm. eh, barakoze nabo igikorwa gihambaye kijanye no gushyigikira ibijyanye n'uburezi mhm. turazi nko mu ntara zitandukanye nka za muyinga n'ahandi mhm. hariho abantu bagiye hamwe barakora ibikorwa bitari bike by'ubugwizatunga Eh, ubwo rero twajya turasoroma hirya no hino mugabo kandi natwe naho tubaye hano mm. eh, twarabonye yuko hari ubwenge bwinshi dushobora kurahura ngaha ah. mm-hmm. eh, twashobora kugemurira tugashikiriza abantu b'iwacu mu rumonge mm-hmm. tukagira icyo duterereye hakagira igihindutse mm-hmm. ego mwagombye rero guhagurukana cyane cyane nko mu zindi ntara bitaraboneka ni nk'uko mugomba kubabera akarorero Eh, mu bisanzwe eh, hariho ibyo twiyumvira kuzokora bitari bike eh, nk'uko uko tubyiyumvira kandi nk'uko tumaze kubibona mm. bizobera akarorero k'izindi ntara mm-hmm. kuko nk'ibi bikorwa tuvuze byo gushyigikira uburezi uburezi mu ntara ya rumongi mm-hmm. ku rwego rw'intara mm-hmm. nibaza yuko si intara zose zimaze kubikora hanyuma n'ibikorwa tegekanya kuzokora mu bijyanye Eh, n'igikorwa cyo gufasha mu kurwanya ubukene mhm. eh, nabyo nyine eh, nibikorwa ahanini mhm. bitari mu ntara zose mhm. bishobora kuzobera akarorero intara zitari nke e, ego ego kandi dr paul uri kuravuga mu gufasha muri iri terambere muteza imbere igihugu wavuze ingene munakorana n'abajejwe intwaro mbega mu migambi mufise kandi byiza mm. kandi bishimishije mm-hmm. eh, kandi eh, baratumenyesheje yuko ibyo bikorwa byisunga neza iya nteguro y'igihugu ijyanye n'iterambere mm-hmm. muri icyo kiringo mushikirije mm. twebwe rero ibyo duteganya kuzokora nabyo bizisunga ibyo baba barashikirije mm-hmm. kuko iterambere muri rusange eh, ryama ryisonga integuro ziba zihari mm. mugabo twebwe rero tugerageza turaba ingene tuzana ndetse n'akarusho mm. kugira ngo eh, murumonge nk'uko nabivuze eh, ibe intara y'akarorero mm. Ego cyane cyane washimitse uti mwahereye ku ndero hariho n'ibindi wari watanguye uvuga muri kazoza imigambi yanyu muri kazoza mwipfuza ko imera gute twahereye ku ndero mm-hmm. ariko kandi Eh, navuze n'igisata kijyanye n'imibano eh, mhm. kuko eh, twaronse amakuru y'uko hariho aha mu rumonge mhm. abantu imiryango yatewe n'ikiyaga cya Tanganyika hanyuma iyo miryango imwe imwe ikaba iri mu kangaratete mhm. rero muri icyo gisata cy'imibano no gufashanya gufatana mu nda naho turi ko turagerageza kwisuganya kugira ngo naho tugire ikintu dukoze ariko turacyari mu ntango yo kwitunganya ego reka hanyuma eh, nashaka rero nongere ko yuko nk'uko nabivuze mhm. igisata cy'iterambere mm. mu bikorwa eh, tunga mu bikorwa byo kurwanya eh, ubukene mhm. turategekanya mu myaka iri imbere cyangwa mu bihe biri imbere mhm. gukorera cyane mu gisata cyo gushinga amahinguriro je nitwa Hilere Ntiganzwa Hilere Ntiganzwa muri hehe jewe mba mba muri Amerika mhm yama nkabandi icegera cutwara diaspora rumongo iri shira hamwe nyene Dr Paul uh, eh, niyunge ko ariko aratubarira ahumva bahurikiye ku isi yose nabahurikiye ku isi yose eh, si mhm. abari muri amerika aho aho icyo n'umuperezida waryo aba muri norvege muri norvege ntabwo aba muri amerika mhm. aho ni ikintu uje gutomora neza birumvikana rero eh, turi dushimika cyane urumva abarundi bari mu makungu mwatanguriye guteza imbere intara yanyu uno munsi ni intara ya rumonge mutumbere mu gihugu cyose dr paul yamaze kutubwira iyo ntumbero mwatanguranye nawe urafise icyiyumviro eh, cyazananye n'iri shyirahamwe nawe ufise icyo ushikiriza yego ndagifise cyane rwose cyane cyane igikora cyaguciye hari ikibazo bigeze kumubaza urumva tuguma turaba iyo twavuye umuntu agiye araraba ku isi nk'ibihugu byinshi byagiye biratera imbere n'ibyo bya burayi leta nk'akarere k'ubutaliyani usanga hari ibiba biteza imbere n'abagiye barava mu bihugu byabo mhm. bakagenda kugerera mu bindi bihugu mhm. ni uko tuzokwinjira cyane cyane mu gisata cy'ubugwizatunga hanyuma twabonye ko twiza twohera aho tuvuka hmm. tugashyira ingufu hamwe aho tuvuka hanyuma tugashinga ishyirahamwe ry'ubugwizatunga nk'uko paul yagize turi ko turabitegura eh, tuzoshyira ishyirahamwe eh, rishobora guhingura nk'ibintu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi hmm. cyane cyane icyo gisata kuko nicyo eh, abanyarumonge barimo hmm. kugira ngo abantu b'abanyarumonge babarinye n'aborozi baronke isoko baronke n'inguvu zo hmm. kubandanya imyimbu icyo gihe bazoba bafise aho bashobora hmm. kandi bazoba tuzobafasha no kugira ngo eh, bashobore no kugwiza umwimbu wabo kuko bagwijije umwimbu wabo natwe nitwe tuzoshobora kuronka ibyo dukoresha hanyuma tubishore hanyuma mu burundi no mu karere urumva icyo gihe bizotuma dutanga n'akazi mm. hanyuma twongera dufasha eh, n'urwaruka rwiza amashure rukaba rukora batekesha umutwe kugira ngo bashobore kuronka icyo bakora ego hirera ntabwo tutaragera aho tuja mu tuvuge neza icyo dushaka gukora mhm. kuko turacari mu ntango mhm. mugabo iyo niyo duhaye dutera hama dutera n'akamo n'abandi bavuka mu zindi ntara mhm. nabo nyene babone e, icyo ciyumviro kuko hamwe wibaze nk'abari hanze bose bagiye baraja hamwe no ku ntara ugasanga ku ntara yose bagiye barashiraho imyiguriro urumva turaba eh, intara mu burundi nk'ayo mahinguriro yaboneka mu burundi yoba ari menshi bwa mbere hama ibyo bica guteza imbere igihugu bimwe bikomeye ego hire hire mm-hmm. batangure gukora nk'uko tubikora ego hire Ego urumva weho ko uri kumwe na Dr. Paul sinovuga ngo hari kibazo ufise umubaza ariko mbega mu gutangura ko wavuze uti muhere mu ntara yiwanyu izindi ntara nazo muba mufise icyiyumviro cy'uko muzoheza nazo mujeyo muziteze imbere murambabara sinabumvise neza ntimwahereye mu rumonge kubera ariho muvuka mu guteza imbere igihugu cyanyu eh, muti kandi mugomba kubera akarorero izindi ntara muzoheza naho muhaguruke muje mu zindi ntara zegereye kugira nabo mubateze imbere urumva eh, bivanye n'umugambi gufasha abantu kubera ko ushobora mm-hmm. gusanga umugambi ushobora kujya mu zindi ntara nk'icyo eh, gihe nk'uko nabivuze ko hataragera kuvuga neza uwo mugambi turi turakora nk'icyo mm-hmm. gihe wumva uzokorera igihugu cyose hanyuma mm-hmm. mugabo urumva icyo dukora no gutera akamu n'abandi bari mu zindi ntara nabo nyine kuko nk'uko nabitangwe ndabivuga kugira ngo dufashe neza uburundi baca umugani mu kirundi ngo bose nibaza ko ari mu kirundi mm. eh, nibaza ko ari no mu ntuzi mu gifaransa no mu congereza hose barabivuga bati byiza eh, uwugufasha si uwo gutamika ugufasha ni ukwigisha kwitamika na cyane cyane eh, Umwumva rero muri umuntu umuntu nk'ubu eh, tugubabwira ihinguriro mu rumonge mhm. hamwe nk'abavuka mu ntara y'abururi bagashyiraho ihinguriro mm. ruyigirutana amakamba eh, cyabuzo eh, n'ahandi hose bashobora amahinguriro ashobora kuva mu gihugu muri icyo gihe turashobora kugira amahinguriro ntitugire hamwe turabona mu burundi barima ibintu byinshi borora ibintu byinshi mhm. hanyuma hariho n'ibindi bitajyanye n'uburimyi n'ubworozi abantu bashobora guhindura hari ibintu byinshi nk'uko urabye mm. ushobora nko mu burundi no muri afurika hirera sabwe ni rangiza mu masegonda makeya mirongo itatu wewe icifuzo cawe nawe nikihe kugira ngo iyo ntumbero yanyu yo kugira ngo muteze imbere na cyane cyane aho muba muvuka eh, muyishike ko neza iciyumviro cawe icifuzo nikihe icyifuzo ni uko abantu turi hanze twabandanya tuja hamwe mhm. hanyuma ikindi nacyo ni ukongera ko ni uko n'abari mu gihugu nabo nyine bodushigikira mhm. nk'icyo kibazo kijyanye n'indero twagize twosaba eh, abari mu gihugu nabo baterere nk'uko eh, dr paul yabivuze tumaze gushyirwa ku miliyoni hafi cumi na zine mhm. abari mu gihugu nabo bokongera ko n'imiliyoni na zitanu twokwaba miliyoni mirongo ibiri twofa ufasha byinshi gusumba nufasha yuko nusaba yuko abari mu gihugu hagati nabo bodufasha hama tugashyira ingufu hamwe ntibarindire gusa ngo nitwe twenyine ushobora kubikora aha icyo gihe byofasha cyane rwose nicyo noherahereza urakoze cyane urakoze eh, twibutse ko turi mu kiganiro karadiridimba kuri radiyo y'isanganiro uno munsi turi ko tuvuga uruhara rw'abarundi muri mu makungu mu iterambere ry'igihugu eh, canyu cabibarutse uno munsi tukaba twashimikiye ku barundi eh, bari bavuka mu makungu ariko bakaba bavuka muri Amerika abandi muri mu makungu rero inimero twabahaye itandatu n'imwe ubusa mirongo na zitatu amajana na mirongo itatu na zitatu kugira ngo mutwakure hanyuma muheze mutange intererano yanyu Dr Paul eh, ndabumva neza ego uracari ku murongo uno musi rero urabye abarundi bari mu makungu ariko mu kurindira gato reka twumvirize uwundi ari ku murongo ego ndafise interano cyane cyane mm-hmm. nibaza yuko uyu mugambi mwiza nicyo notaba gushima mm. eh, kubera abantu gukorera mu ntara zabo eh, birafasha mm-hmm. ariko eh, bifatiye kuri diaspora y'amahanga cyangwa iri hanze y'abarundi mm. ni ukwiha akarorero ku yandi madiaspora dusanzwe tuzi uko yoba akora mhm. eh, mu bisanzwe diaspora byari bimeze nk'uko ari iyindi ntara y'igihugu y'icyo gihugu iri hanze y'icyo gihugu mhm. rero bose bategerezwa kuba ari abantu bakoreye hamwe mhm. bakitwa ko ari nk'abantu mu ntara bari hanze y'icyo gihugu ni ukuvuga rero bazanye nk'ibintu mu gihugu bakabizana muri iyo ntumbero kugira ngo bigirire akamaro aho biba bikenewe mhm. ariko nk'ubu unye hamaze kuba iyo politike ijyana n'uko muri diaspora yo hanze y'igihugu mhm. abantu bazuza baraza bagenda mu ntara zabo ikintu gishobora gutanga nk'akarorero urabona nk'ubu nk'abarundi bari hanze eh, si uko bangana ku rugero rumwe ku ntara z'uburundi mhm. hariho bagiye hanze kubwo eh, ku bw'amashuri abandi bahagenda ku mvu zindi abandi bahagenda nk'impunzi mm-hmm. rero ugasanga nk'abantu benshi nk'abantu mu ntara hagati nta bitigiri bafise biri byahunze kugira ngo bagire abantu benshi hanze baze bazane nabo imigambi muri izo ntara mm. rero ukajya usanga kubera nk'abantu baba ku mipaka mm-hmm. baba ari benshi cyane mu mahanga bazokora ibikorwa bazana mu gihugu cyo usanga bijya muri ya ntara yabo bice bireka gushyikira mu zindi ntara zidafise abandi bantu bagiye hanze mhm. nk'akarono gatanga mhm. nk'aho jewe mperereye eh, mperereye muri mu gisagara cya pefu mhm. muri Australia mu ntara mvukamwo nzi abantu bashyika batatu Eh, kugira ngo mm. eh, mu kanya duhe umurongo abandi kumbure urafise n'akabazo uza kubaza mukanya dr paul niyunge kurumva ko bo bamaze kubishika ko urumva nabatumbereye ku isi yose ariko bavuka mu ntara ya rumonge umva ko iyo ntara nawe uvukamo hamwe mwoja hamwe nabo eh, mu mihingo y'isi yose wumva mutobishobora ah, ikibazo sindagitoye neza navuze nti ubu Dr Paul ibyo bariko baratubarira byo mu ntara ya Rumonge bahurikiye muri rishira hamwe ariko bari mu mihingo itandukanye y'isi mweho ntibyoshoboka muri iyo ntara yanyu ah, mu bisanzwe jewe turiko turavugana jewe nanje ndahagarariye eh, abo mu ntara yacu bari mu mahanga nije ndayihagarariye mm-hmm. umva namwe birashoboka eh, rero eh. Mm. rero ah, turahura turi benshi uko turi mhm. ariko iyo tuba turavuga ikintu cyubaka igihugu mhm. ntabwo turaba ku nyungu gusa y'iwacu niko tuba turi benshi bari hanze bava mu zindi ntara ariko turashobora kureba izindi ntara tukabona nazo ntizifise abandi bantu hanze bashobora kuzozana imigambi muri izo ntara zabo ubwa zitera imbere ukazusanga rero mu ntara twe twatuvamo uko kumbure turi benshi twaba turi hanze mhm. uzosanga izo ntara zacu zizamutse ku rugero rudasanzwe izi ntara nazo zitafise abazizamurwa zosanga mm. e, ya politiki ya diaspora y'uburundi iri hanze yategereza gukora ngo izane imigambi mu burundi impungenge zawe eh, turazumva reka mu kanya tugushimire eh, dr paul aragira icyo akivuze ko eh, kumbure bisa n'akabazo wowe umubajije yego nakabazo urakoze cyane ugira ibihe byiza rero tasien aho muri Australia nawe urakoze mu kurindira ko hari uwundi atwakura ku itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani zitatu amajana na mirongo itatu na zitatu dr paul eh, ndabumva ego urumvise eh, duhereye kuri irere ntiganzwa wewe icyo yavuze urumva ko muri kumwe mu ishyirahamwe ariko dushimikire kuri ya hosefa twakuye ari muri Australia urumvise impungenge afise ati mbega none hamwe abavuka mu ntara zitandukanye boza baraja hamwe ukwabo kwa bonyine ati yari intara uhava usanga igumyo kwa yonyine eh, murakoze eh, kunyongera ijambo kandi ntuzenye eh, tasiye mhm. nagira ngo ndakuramutse tasiye mhm. arakumva ariko amakenga n'impungenge tasiye afise ndayatahura ariko uko bimeze kose mm. iterambere ryama rihera aho umuntu avuka mm-hmm. nuvuga ubwa mbere ntojyana inyuma cyane nkavuga nti iterambere ndetse rihera mu miryango mm-hmm. eh, ni byiza rero yuko iyo turi hanze turakurikirana imiryango yacu kugira ngo itere imbere turakurikirana intara yacu kugira itere imbere mm. tugashyira hamwe rero n'uburyo kugira ngo igihugu cyacu muri rusange gitera imbere mm-hmm. hanyuma kuri icyo kibazo cy'abantu cy'igitiri cy'abantu eh, bari hanze usanga gitandukanye bivanye n'intara mhm. ibyo ni mugabo kandi sinibaza yuko ubu uhari intara usanga yo ifise abantu bake ku buryo eh, ata kintu batoshobora gutangura ngo bagerageze gukora mhm. eh, ego hari dr paul muri kahise k'igihugu dr paul dr paul mu ntara nka zose paul abantu baragiye barahunga alo paul bamwe baragira abatari bake baragira bakwiye gushika hanze mhm. eh, mu bihugu biteye imbere alo dr paul ahandi naho harabusanga baronsi bakwe alo kuja hanze bakaja kwiga bamwe barataha abandi ibintu bataha bashima alo eh, kandi bakaba bari mu migabane itandukanye muturabire igituma mu buhinga bw'ibyuma tutumvikana ariko aravuga alo dr paul ego uzura twumviriza kugira ngo kubera hariho abandi bakura ego ego uzura twumviriza kugira ngo eh, duheze duhe umurongo abandi nabo baheze bakure kumbure baba bafise eh, tubazo baheza bakababaza mu hinga bw'ibyuma bamaze eh. kunyereka yuko hari uwundi ku murongo iyo nyinshi mwari mutanze n'ibyo iratomoye ariko murabandanya mukanya tubanze twakira uwundi ku murongo alo we ego wumvise ibyo turi ko turavuga ko na ofisi iciyumviro abavuka mu ntara y'urumonge bararoye hamwe kugira ngo bateze imbere intara yabo jewe icyo cyiyumviro ndagishima cyane ahubwo reka mbanze ndabateze mhm. kandi si gusa iyo ntumbero maze kumva imvukira zose z'igihugu aho zivuka hose ziyifise mhm. kandi jewe ndashimiye iyo ngendo ni nziza cyane ku buryo abantu bari bo abantu bivanye n'aho bavuka bashoboye kugira icyo bakorera iwabo mm. umugambi w'iterambere Mm-hmm. ni ukuvuga abanyamubanza bakajya hamwe bakagira icyo bakora imubanza cy'ibito kuko ururi uko mm-hmm. rutana uko muyinga uko ngo n'izindi ntara zose mm-hmm. tuzosanga uburundi bwateye imbere ego hari akabazo uwo mubaza cyangwa hari impungenge we ubibonamo nk'ibi wumvise hari ufise akabaza ati mbega ko hari intara waba usanga atabarundi baho bari mu makungu ngo yohava yibagirwa yego jewe namwumvise uwo nkurikiye waraje kuvuga yuko afite impungenge mhm. ariko jewe nibaza yuko atogira impungenge kubera ni kubera bikiri bishyashya tutarabimenyera mhm. kandi rero ntawe uyobewe yuko ikintu icyo ari cyo cyose iyo kikiri gishyashya kiba gishobora hari abo gitera ubwoba hari abo gitera impungenge ibyo ntibisanzwe mhm. ikindi njyewe nk'iyo mperereye mhm. ni ukuri ndabona yuko nta ntara n'imwe y'i burundi idaserukiwe mu baba hanze mhm. aho rero ubona bagiye barajya hamwe mu bagenzi mfite um, ku mpande zose z'isi buraya muri canada muri amerika nta ntara n'imwe ntazimwe abantu mm-hmm. ni ukuvuga rero ego abantu ntibashobora kuba bari ku rugero rumwe mugabo iyo si iyo ngorane mm-hmm. iyo abantu bashoboye kujya hamwe iyo ni intambwe ikomeye cyane igikuru ni uko abantu bajya hamwe bakumva umugambi bagatangura hanyuma rero mm-hmm. muri abo bashyitsi bawe hariho uwabishyikirije mhm. hariho no gukorana n'abasigaye mu gihugu mhm. ni ukuvuga abasigaye mu ntara abavukanye bacu bene wacu mhm. ndabonye ni bafite uruhara runini mu bikorwa bene ibi ni ukuvuga rero naho intara yo bifite abantu bakeyi bari hanze bakoranye n'abasigaye mu gihugu ni ukuri bazokutsa ikividewo nta nkekana na mfise hari akabazo hari akabazo ubaza dr paul niyungeko yego jewe mbose akabazo cyane ahubwo ni intererano hmm. eh, numvise yuko bafise imigambi mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi mhm. eh, nk'abanyarumonge ntubabwira yuko batosiga inyuma ibijyanye n'agafi mhm. ndazi yuko muri umurongo yafite agafi cyane hmm. eh, iki cyiyumviro ya hosefu tasien yashikirije ari muri australia afise impungenge ati eh. Eh, eh, canke amakenga urangiza rero kuri ico cimviro ciwe eh nagira ndangize mvuga nti ahanini igihambaye nuko yorondera abandi agakorana n'abandi mhm. bo mu zindi ntara kuko abantu bahuriye henshi mhm. byoshobora kumworohera gutora abandi mhm. ni ukuvuga mu ntara iwe hariho abantu usanga batari bake mugabo ni ukwiga ingene yo barondera agakorana n'abandi kuko n'ubundi mu ntara zitandukanye tureba amagiriranire Eh, hanyuma eh. mhm. kuri david na yashikirije arondera abandi akabaza arashobora kubaronga kuri david na avuze ati david irahambaye cyane kuko mhm. eh, natwe mu burimyi n'ubworozi dushaka gukoreramo ibintu by'amahinguriro mhm. n'icyo gisata cy'uburobyi nacyo nyine ntitwagisize inyuma kuko mm. ni umwimbi uhambaye harya mu rumonge kiri mu migambi nayo dushobora twashyize imbere dushobora kuzokoreramo muri iyo misiri iri imbere yego dr paul rero uri kuravuga ati mwaratanguye muramaze igihe mwaratanguye mwamaze guhera mu ndero mbega ubona ni igiki gishobora kubangamira nk'abarundi mwebwe mwifuza gutera imbere muteza imbere cyane cyane igihugu cyanyu c'amavukiro hari intambamyi mubibonamwo novuga nti ahanini turacari bashasha turacari bashasha kandi ngo umuhini mushasha utera amabavu Eh, ubwa mbere eh, ni uburyo mhm. ikibazo cy'uburyo eh, nticyoroshye kuko iyo ufite umugambi wo gukora gukora mu bintu by'amahinguriro mhm. ni umugambi ufata uburyo bwinshi mhm. hanyuma ubwo buryo kubwegeranya bisaba kwisuganya cyane ama kandi abarundi ubundi mu migenzo yacu Eh, no mu buzima bwacu bwa minsi yose ikintu kijyanye eh, no kwikorera utwacu mm-hmm. eh, ni ikintu ahanini kitarashyika mu mitima y'abantu cyane mm. kuko twakuze ahanini duhanze amaso leta umuntu akiga agaheza amashuri akitega yuko ahabwa akazi muri leta mm-hmm. ugasanga rero abantu kugira ngo eh, imigambi nk'iyo y'ubugwizatunga imigambi yukugwiza kugwiza umwimbu Eh, ari bo biyegeranirije uburyo bwabo mhm. eh, iyo ni intambamyi eh, dushobora guhura nayo ariko nayo uko dukora amanama tukaganira niko ugerageza dushobora kuronka n'inzira zitomoye dushobora gucamo kugira ngo iyo ntambamyi dushobore kuyisimba mm. ego hanyuma na cyane cyane mbega murabye wavuze uko mumaze kungana muri ayo mashirahamwe ubuye murabona yuko nk'abarundi nyene bari mu makungu barumva nyene bagononokewe mu kuza muri ayo mashirahamwe yanyu ego eh, mu by'ukuri ni ikibazo novuga cyo guhanahana inkuru mhm. guhanahana inkuru nicyo nibaza yuko gihambaye mhm. iyo dushoboye gutora inzira nziza yo guhanahana amakuru ngo tubyigishanye mhm. eh, turabona yuko abantu babyitaba mm. ego nk'ubu tumaze kujya hamwe ngo turabe ingeneye twakora umugambi kanaka mm-hmm. eh, turamaze kubona nk'abantu bashika hafi nka mirongo indwi amaze kubwira bati twebwe iki gikorwa cyo guhagurukira umugambi w'iterambere mm-hmm. wo gukora amahinguriro turashobora kukijamo mm-hmm. urumva yuko eh, eh, ari intambwe itari nto tugeze ko nicyo gituma tubona yuko hariho icyizere cy'uko abo turi kumwe mu makungu haba muri amerika eh, haba mu yindi migabane y'isi eh, uko duhurikiye muri rumonge province diaspora mhm. eh, biraboneka yuko abantu ba umugambi bawitabira mhm. e, egome hanyuma mu kurindira ko hari uwo twakura reka dusubire twibutse abari mu makungu ikiganiro karadiridimba umwanya n'igwanyu kugira ngo mutwakure muheze mutange intererano inimero irindwi eh, itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi Dr Paul rero turiko tugenda mu minota ya nyuma ya kino kiganiro eh, mwebwe mubona mwebwe mwaramaze eh, gutangura mubona icyo mwipfuza kugira ngo icyo kintu iyo ntumbero yanyu mworoherwe mu guteza imbere igihugu cyanyu cy'uburundi c'amavukiro ni igiki mwipfuza eh, murakoze cyane bukeye neza mhm. eh, ahanini ikintu twifuza ubwa mbere na mbere ni uko eh, uru runani ubu bumwe uru rukundo byashoboye kuduhuza nk'abavukantara ba rumonge byo mm. gukomera mm. hanyuma ikiziga kabiri ni uko eh, aka kamo koshobora gushikira umunyarumonge wese ahari eh, mu gihugu cyose arimwo cyo mu mahanga kugira ngo eh, amenye neza imigambi myiza dufise dufitiye intara yacu dufitiye n'abanyarumonge ubwabo mm. kuko mu migambi tuba turakora nibyo tuzoteza imbere rumonge tuzoteza imbere igihugu mugabo kandi natwe ubwacu bizadufasha eh, kwiteza imbere hmm. icyo nokongera ko kigira gatatu ni uko eh, hagati mu gihugu eh, mu rumonge abarongozi bakomeza badushyigikira aka kamo dutera bakadufasha kagashikira abanyarumongo ubwabo kugira ngo igihe tuzoba dutanguye imigambi ni ukuvuga nk'iyi navuze y'amahinguriro n'ayindi y'uburimyi n'ubworozi abanyarumonge bazobe biteguye gukorana natwe kugira ngo dufashanye eh, gutera intambwe mm. eh, uriko uravuga dr paul rero n'abarongoye igihugu ku rwego rwo hejuru nabo mm-hmm. bamenye yuko rumonge ni intara nuvuga kuva kera yari mu ntara zigize ikigega cy'igihugu gihambaye mm. eh, mu twigoro tuzokora nabo tukifuza yuko Eh, bodushigikira bodufasha eh, bodufata mu mugongo mu nzira zitandukanye ego uriko uravuga abajeje intwaro eh, ko bo bobashigikira ugitangura wavuze ko mumaze guhura n'abarongoye intara ya rumonge ariko mu migambi yanyu mukorana gute cyane cyane n'inzego navuze yuko ko tumaze guhura kandi badushigikiye mm. ahantu ariko ndavuga nashimangiye ntibabandanye badushigikira bakomeze kudushigikira mm. ntibazore burure mhm. hanyuma nk'uko eh, mubibajije nako mubishikirije mhm. eh, kandi nanabivuze mhm. eh, abarongoye intwaro turamaze kuganira inshuro zitatu ni ukuvuga rero igihe cyose tuba dufise ikintu dushaka gukora tubanza kubamenyesha tukaganira bakatubwira neza kuko nibo bari Eh, mu gihugu hagati nibo babona uko ibintu byifashe bakatubwira neza neza ingorane uko zifashe eh, aho twotumbereza ingufu gusumba ahandi eh, tukaganira twumvikana nk'uko namaze kubishikiriza ndetse mu bijyanye n'uburezi twatanguriye ko mhm. abajejwe indero mu rumonge baratumenyesheje neza aho ikibazo kiri gishobora cyihutirwa gusumba ibindi hano kandi barashyizeho na komite E, komite izo bijejwe e, gutunganya e, no gushyikiriza iyo mfashanyo twamaze kurungika mhm. ni ukuvuga rero navuga yuko dukorana neza dukorana twumvikana kandi ntiduhishanya ukuri kw'ibintu mhm. kugira rero aka karorero kanyu gakwire mu gihugu cyose nibyo namwe mwivugiye ko hariho n'izindi ntara bamaze kubikora bariko barabikora akamo kanyu kugira ngo e, ico kicimviro uko kuja hamwe muvuka mu ntara imwe bikwira igihugu cyose nakayo eh akamo notera um, abarundi bava mu ntara zitandukanye e, no bamenyesha yuko mm -hmm. ari byiza cyane ari iteka ari n'umugisha igihe bagiye hamwe bakiyumvirira hamwe e, ibibazo bihanze intara zabo hanyuma baka bagatororokanya ibyiyumviro bakabitorera umuti mhm. icyo eh, ni ukongera ko ni uko biranakenewe yuko no mu ntara hmm. eh, hoba eh, ingendo y'uko bamagiriranire hari uwavuze ko mu ruyigi kumbure bafise akagorane kugira ngo bashobore kujyamo ko ari bake mugabo bashobora kuba atari bake nk'uko yabyumviye mhm. rero biraboneka yuko hagati y'intara hmm. birakenewe yuko naho tuja turaganira tugahanahana ibyiyumviro kugira ngo icyo umuntu azi cyoshobora gufasha gusumba ashobore kugisangira n'uyundi gutyo intara zikarahuriranira mhm. eh, niko kamuntu uvuga hanyuma rero mu by'ukuri ni byiza yuko rero mu ntara eh, twijukira gufasha aho twavuye na cyane cyane tugashyira eh, ingufu ku bibazo nyamukuru bihanze abanyagihugu eh, mu ntara mm, na cyane cyane ariko mutibagiye yuko mwoja hamwe nk'abafise igihugu kimwe c'amavukiro twavuga tuti ni impetso imwe ego eh, ngira ngo irere yari yabivuze cyane yuko eh, iyo uzanye iterambere mu ntara iyo terambere rifise ingaruka nziza ku iterambere ry'igihugu n'ubundi novuga ko intumbero nyamukuru nyamukuru mu by'ukuri nta kajambo ntashikirije Eh, nyakubahwa umumenyeshamakuru eh, bukeye neza mm. nifuje nanje eh, kubakengurukira cyane nivuye inyuma hamwe na radiyo isanganiro kuko nsanzwe ndayikurikirana kuva kera ni radiyo iha ijambo abanyagihugu bagashikiriza akari ku mutima hanyuma rero nagira nkenguruke nongera kandi nsubira gukengurukira abanyarumonge Eh, batuye mu mahanga mhm. eh, ku kigoro bagize bakajya hamwe ngaca ntera kamo n'abandi mu ntara zitandukanye ko eh, bogira nk'uko aho abatarabikora abatarabikora bagerageze kwisuganya baje hamwe hanyuma mhm. nkavuga nti twese tuje hamwe mu ntara zitandukanye ni hireha ntiganzwa yatwakuye ari muri amerika ya joseph tasien hineza yatwakuye ari muri australia hamwe na david yatwakuye ari muri canada tutibagiye nawe dr paul niyunge ko wagumye ku murongo turashimira n'abagerageje ariko ntibashobora kuronka umurongo uno munsi tukaba twari ko turavuga uruhara rwa mwe bw'abarundi muri makungu mu guteza imbere igihugu cyanyu c'amavukiro twashimikiye ku barundi bari mu makungu bavuka mu ntara ya rumonge bamaze kuja hamwe kugira ngo bateze imbere intara yabo arakoze na emetu semitebutsi bakurikiranye na Elia Kadogo mu buhinga bw'ivyuma kiganiro uno munsi kuri mikro mwari kumwe nanje Alain Desihebukeye neza naho butaha